j'ai eu euh, euh, Proposamen hain izan ditut formakuntza politiko ezberdinen gandik senatuko hauteskundetara aurkezteko. Euh, euh, sénateur ça signifie tout de suite abandonner Frantzian senatore izateko tokiko karguak abandonatu behar dira, nere kasuan auzapez eta Euskal Elkargoko presidente karguak lirateke. Vous, imaginez bien que Ez da erabaki erresa, baina ondoko egunetan emanen dut erantzun bat ezin baituta airean egon, hauteslei begira ez eta beste hautetxei begira ere. Nere inguruan ez dira initz ni senatura joatea nahi dutenak. Au Sénat autour de moi, que ce soit au conseil municipal ou que ce soit euh, à la communauté pays